Добър вечер на всички. Тази вечер не е специална по няколко причини. Едната причина е за това, че при нас е професор доктор Алфред Приц, който не, не ни гостува за пръв път. Но тази вечер той е тук и поради факта, че той е един от създателите на българското, заедно с още и други хора, е един от създателите на българското общество по групова анализа и групови процеси. И така този ден бележи и края и началото, същевременно края на една обучителна програма, с която всъщност някакси българското общество по групова анализа и групови процеси се заявява за първ път официално. А този край е краят на обучението на първата група групови аналитици. Иначе с нашият лектор тази вечер, може би за голяма част от вас няма нужда от пространно представяне, защото вече а, е бил тук, но все пак аз искам да спомена някои неща, които така ми се виждат ми се струва, че са важни да бъдат отбелязани. А, всъщност, доколкото тази вечер ще се намираме в полето на психотерапията а, и в полето, може би, до някаква степен на образованието, в а, полето също така на превенцията на различни социални и културни феномени, които са нездравословни, можем да кажем. Аз бих искала да кажа, че Алфред Приц е един от основателите и ректор на университета в Виена, който направи разлика по отношение на това какво е било до сега и какво някакси предстои в, в областта на образованието по психотерапия. Или ако някъде има институция, която направи тази разлика, това е именно университета Зигмунд Фройд, който някакси се осмели като че ли да каже да, психотерапията принадлежи и би могла да бъде част от университетското образование, както и психотерапията е наука. Не, че това не е казвано преди, но като че ли с акта на създаването на този университет това е много ясно заявено и като че ли психотерапията намира така едно, бива достойно положена наред с другите науки, наред с другите дисциплини, които биха могли а, да кажат, че имат теория, че имат изследователска част, че имат практика и всичко това би могло да бъде подслонено в една университетска среда. А, професор Алфа Евклид има и много други качества и много други, които може би трябва да бъдат споменати. Той е генерален секретар на Европейската асоциация по психотерапия, както и на Световния съвет по психотерапия. Може би да спра до тук и да му дам думата за това, което ще говори тази вечер. Благодаря. be here um, because of two occasions. And the first one is uh, what already uh, uh, Sveti Josesivova said, that is the foundation of the Group Analytic Society. Скъпи колеги, скъпи гости, щастлив съм да съм тук тази вечер. Една от причините, за която Цвети вече говори, е основаването на а, българското а, а, общество по а, групова терапия. So this type of, of uh, treatment and looking on psychic phenomena from the group perspective is a very important one. Този aspekt на разбирането и лекуването от една групова перспектива е, е много важен. And can help a lot of people. И може да помогне на много хора. Uh, Carl Rogers, one of the founders of modern psychotherapy, once said the discovery of the group uh, is one of the most important discoveries of the 20th century. Карл, Роджер, Кар, Карл Роджерс, един от основателите на съвременната, опъщите бащите на съвременната психотерапия, казва, че откриването на групата is uh, one of the most important uh, discoveries of the 20th century. Е, откриването на групата е сред най-важните открития на 20 век. Um, and it is the most popular, most used psychotherapy uh, method in the world. И а, всъщност а, това е, един, и това е най-популярният а, и м, м, сред най-използваните психотерапевтични методи в света. And the second point why I'm happy is that also today we had the first graduation of Bulgarian probabilities. Втората причина, поради която съм щастлив да съм тук, е а, дипломирането на първата група български групови аналитици. You may not know their names. Може би не знаете имената им. But maybe you can uh, shortly stand up that you see the faces of the first group analysts of Bulgaria. Но искам да ви помоля за малко да стана, да можете да видите лицата им. Oh. Ключеница Пладюк и Ако имате нужда от помощ, обръщайте се към тях. Um, so this is um, the end of the training and the start of a new of new activities in this field. Това е края на обучение и, и началото на, на, на много нова работа и нови дейности в това поле. But um, this is just a small contribution compared to the necessities of our modern life in Europe. Това е обаче все пак един малък принос, сравним ли го с нуждите на съвременния живот в, в, в съвременна Европа. It is small but a beginning. Малък е, но е начало. And I hope that in a few years there will be a few hundred group analysts in Bulgaria. Много се надявам след няколко години броя на груповите аналитици в България вече да е няколко стоти. Um, today I want to speak about the, the situation of psychic problems in Europe and the activities to uh, um, how to say to make a better life with it. А, Днес а, бих искала да а, поговоря малко за психичното страдание а, в а, Европа и, а, и за това, което би могло да, да, да го подпомогне. When we speak about emotional problems or emotional sicknesses or mental health, the first question which comes up is how big is the problem? Винаги, щом заговорим за емоционални проблеми, за емоционално страдание, а, за психично здраве, а, първият въпрос е какво можем да направим. How many people suffer of this kind of burdens? Колко хора страдат всъщност от, от, от това. And about two years ago, there was a publication of uh, Professor Wittchen and his researcher team of the, of the University of uh, Dresden. преди около две години имаше едно изследване, публикувано от професор Витхен Битхен и неговия изследователски екип в университета в Дрезден. And I want to report a little on that. И бих искал да ви разкажа малко за това. And the second point is a, uh, a study which was done last year in Austria и а, другото нещо е едно изследване, проведено миналата година в Австрия. And then some thoughts about uh, what can we do. И а, после бих искал да споделя мислите ми за това какво може да бъде направено. And then uh, we should discuss these topics and your questions. И после се надявам да обсъдим тези въпроси и да да, и да поема въпросите, които имате. So two years ago, there was, it was a shock when this group was publishing the results. Mm-hmm. Преди две години резултатите от първото изследване, за което споменах, ни настигнаха като един шок. not 4%, not eight percent, but thirty-eight percent of the European population suffer of some kind of emotional diseases. Ам, те- веднага ще кажа, че не говорим за 4 или 8%, 38% от а, населението преживява такива емоционални страдания. In absolute numbers, uh, from 500 million, about 200 million suffer of emotional problems. В абсолютни стойности между а, 500 а, 500 милион Ho- Out of 500 million, 200 million От- suffer. на- на всеки 500 милиона, 200 милиона познават това страдание. I remember the uh, reaction of the professionals, of the health caretakers there in the health ministries were quite, quite astonishing. Mm-hmm. Мисля, че ам, ам, реакцията на професионалистите в областта на психичното здраве, ам, те бяха поразени. And the, the first reaction was this cannot be possible. Първата реакция беше това не е възможно. This cannot be true. This Uh, cannot be- be true. Не е истина. It is too much. Това е прекалено голям процент. And they asked professionals in different countries, is this correct or can we believe that? And the professionals mostly said, no, no, don't worry, it's too much. It, um, uh, they, uh, it, uh, in our country it's less. Обърнаха се към професионални общности от различни страни, за да, се опитат да, да разберат дали действително такива са данните и отговорите, които получаваха, не, не, бяха не, не, не се притеснявайте в нашата страна, тези стоености са по-низки. And what were the major uh, symptoms? What were the major symptoms? What, what are? Yeah. Така. И, и, и кои, са, кои са основните симптоми? Um, first, the anxiety disorders. А, пър, първо, тревожните разстройства. 14%. 14, 14. Mm-hmm. 14%. So about 70 million suffer of anxiety disorders. Това прави около 70 милиона души, страдащи от а, това разстройство. Second, nearly the same, different types of depression. Различни, е, различни видове депресия. А, Nearly the same percent. Yes. Почти същите These are the major 14%. disturbances. And you can see this is also the, the spectrum what psychotherapists are treating. А, и, и, и, и те попадат в а, спектъра на, на а, лечимите страдания от психотерапевтична гледна точка. And there is one disturbance which is growing very fast. Едно от страданията расте и е, изключително бързо и обхваща все по-голям брой this, хора. This is dementia. Dementia. Деменцията. Да. Is it dementia also? Dementia. Yes. Да um, and there is an increase also in problems which children have. Children. Така има също увеличават се и страданията сред децата. children mostly have social strange behavior. обикновено говорим за страдания като uh, така социално неприемливо поведение. They have attention deficit syndrome, ADS, ADHS, let's say. Um, дефицити на вниманието. Attention deficit syndrome. Mm -hmm. And um, they also um, suffer rebellious behavior, so to say. Um, също страдат от um, такова малко бунтарско поведение, ако мога така да кажа. So this is also an increasing part uh, that our children have big problems. Тук е, тук е растящата част от проблемите, които преживяват децата ни. And there was an initiative of the European Union. Имаше инициатива на Европейския съюз. on improving the mental health state. за подобряване на психичното здраве. It was very ambitious, Тя беше много амбициозна. but the outcome is low Ам, Резултатите не са кой because знае, it is too far away from the people. не са кой знае колко впечатляващи и тя е една инициатива, която остава така малко далече от хората. Experts were sitting together defending their own um, uh, interests. Um, беше малко така като среща на експерти, които се събират и um, защитават собствените си интереси. This was the study of Wittgen. Това показа изследването на Витхен. And a second one was done concretely in Austria. Второто беше правено в Австрия last year. миналата година. This study I know very well. А, аз познавам добре това изследване. The idea was to, to um, look um, how many prescriptions and what type of prescriptions the patients get from the National Health Service. Идеята беше да се погледне ам, какви са лекарствата, които се предписват от Националната здравна служба в Австрия. So it was done by a inside group of the Social Security. Беше, е, изследването беше проведено от една вътрешна група към а, а, социалните помощи. And they investigated um, how many uh, drug prescriptions in the, in the psych field, psych- psychotropic drugs, were prescribed. Ам, те изследваха ам, м, предписването на различни психотропни медицински ам, е, м, психотропни лекарства. Uh, second, how many are in psychiatric hospitals or similar organizations which were paid by the public? Ам, sorry. Uh, uh, how many people were um, in psychiatric hospitals? Така, а, о- м- м- другия фокус на изследването а, е броя, върху броя на ам, хората, които попадат в психиатрични клиники, for instance, because of acute psychosis or, or um, Поради остра психоза или деменция. and, and, and the third group was how many have psychotherapy. третия фокус върху изследването беше колко хора са в психотерапия. Uh, която се поема от здравното осигуряване. and the result was totally surprising. Резултатите бяха много поразителни. 12%, 12% of the population get some prescription by the social security, by the National Health Service. 12% от населението ползват предписани лекарства от, национ... от националната здравна примерно Националната осигурителна, каса. Да. 12% is very much. 12% е много висок процент. And this is just what is prescribed. Doesn't say anything about uh, how often it, it appears. А, като изследването не, не дава резултати за това колко често се случва. And, and this were about 900,000 persons а, и обхваща а, 900 хиляди души. тези 12% означават 900 хиляди души. We have similar size than um, Bulgaria. I think we have about 8 million inhabitants. А, аз мисля, че така като страни, е, горе-долу имаме а, сравнимо население, около 8 милиона души. And, um, uh, 65,000 <coughs> people got psychotherapy. 65 хиляди души а, The са last в year. лечение, в психотерапевтично лечение за миналата година. About 75,000 got some kind of, of um, a treatment in the hospital or mm-hmm. около, similar uh, mm-hmm. institutions. Um, около 75 хиляди са получили помощ и лечение в uh, подобни здравни институции. And about 750,000 get pills. Get? Pills. Psychotropic pills. Ага. И 750 хиляди са на психотропни лекарства. Mainly anxiolytic drugs and uh, antidepressants. Um, предимно антидепресанти yeah. и... Um, anxiolytics, that is against fear. Um, Valium, for instance. И, и лекарства като Valium, um, които предписват при такива And now that was also very remarkable. Имаше друго много забележително, друг много забележителен резултат от това изследване. The main prescribers of these drugs are not psychiatrists. Тези а, а, всичките лекарства не се, изпитват, не се изписват от психиатри, but family doctors. а от семейни лекари. So these are the results of these two studies. Така че толкова за резултатите от тия две изследвания. There was also a, a, a, a let's say a move in um, among professionals when this data were published. move like um, yeah, emotional, emotional. Mm-hmm. arousal. Mm-hmm. Yeah, много, много силна беше емоционалната реакция на професионалистите при публикуването на тези данни. Um, there were installed a working group in the health insurance companies. They were. A, a, a working group mm-hmm. installed. Um, към а, националните осигурителни служби а, беше създадена, имаше работна група. те работиха а, повече от година. No results so far. Никакви резултати до момента. So, this is the first time <coughs> in history that we have numbers. За първ път в историята работим с цифри. I remember when I was a young psychotherapist, I was, uh, uh, this is now 35 years ago. Помня, че в годините, в които бях млад терапевт, психо... млад терапевт и това е около преди 35 години. Uh, our teachers already said there are so many people who suffer. Um, учителите ни вече говориха за големия брой на хората, които, които страдат. And they made estimations. И е, правиха някакви догадки около броя. But we had no precise figures and the, the authorities did not believe. Но не разполагахме с точни данни тогава е, и властите не вярваха на, на тези догадки. So they individualized the problems. А, така че е, отношението към тези проблеми беше така да, да останат а, по-скоро лични. and invested only in, in treatment of illnesses of, so to say, h- um, hardware, uh, medical illnesses. Мгм. И ам, м, не, не, съжалявам, предното беше, не, не, не разбираха всъщност така същността на проблема и, и това, което правиха, беше да инвестират в лечението на заболяване от органичен характер. And now we are on the edge, there is a big change mm-hmm. in understanding of ourselves. А, сега, сега така сме стигнали една граница <coughs> и а, преживяваме голяма промяна в разбирането за себе си. Um, the third finding is that um, half of the people who ask for early retirement have not broken legs or broken spine or, or heart attacks, etc. Друго, другото, другите, е, друг, друг, другия важен резултат, който излезе от изследването, беше това, че хората, които кандидатстват за ранно пенсиониране, причините не са щупване на, на крак, на гръбначен стълб или сърдечни проблеми. No, they have emotional problems, depression, anxiety, Причините са обикновено емоционални страдания, депресия, тревожности. Emptiness, burnout, whatever this diagnosis diagnoses are. Чувство за празнота, прегаряне и така нататък. So, our, our people's illnesses have changed. Болестите, от които страдам, страдат, хората се променят. I mean, it's a little ironically when we say that it's good for psychotherapy. А, малко иронично е да кажа, че това е добре за психотерапията. But in fact, it is, Но всъщност е точно така. because there is no doubt that um, our society needs some kind of, of this type of healers. А, няма съмнение, че а, това, от което има нужда обществото ни е някакъв а, такъв тип а, лечителство. And the society goes with these needs, besides all uh, governmental regulations. И а, независимо от а, а, правителств, к- от всякакви правителствени регулации, те, тези нужди са там. Besides psychotherapy, there are um, many other professions. Освен психотерапията, тук говорим и за много други професии. For instance, there are the psychologists. Uh, говорим за психолози. The psychiatrists. Психиатри. But there are many lawyers who do mediation. Uh, много юристи, които са ангажирани с семейни медиация, and uh, all types of counselors, а, всякакъв, а, а, всякакъв тип а, м, как се казва? консултант, Yes. консултанти. and, and also a lot of uh, traditional healers. А, много така традиционни лечители, Every country has its own traditional healers. А, традициите в това отношение се различават в отделните страни. Uh, and uh, esoteric healers also. Езотерични лечители също. Uh, you have here, as far as I know, the Motronic movement. Motronic? Motronic, you know? Motronic. Some may know it, it's called Motronic. А, докол, доколкото знам, тук, тук е така има някаква популярност а, мотрон, мотронното движение. Motronic. It's called Motronic also Мотроник. here. And in Russia also very spread. В Русия е много So разпространено. this uh, t- type of, of, of esoteric healing. Аха, и това е тип, а, отново тип езотерично лечителство. So you see a lot of a lot of professions around around uh, those who suffer. Така че, а, виждате, много, много са професиите, които обгръщат някакси тези, които страдат. And the question is, uh, what is the most effective and what is, uh, what are charlatans? И, и въпросът е, кои, кои от тези професии предлагат най- най-ефективните решения и, и къде става въпрос за шарлатанство? That is not easy to answer Не е лесно да се отговори на този въпрос, because we are always dealing with um, the subjective view of, of the people. а, защото в крайна сметка винаги стигаме до а, субективното виждане на хората. We, we deal with beliefs. А, стигаме до Yes, вярванията. I forgot a group, the priests, А, also забравих in една the competition професионална for the група. soul. Забравих о, о, една професионална група, която също се така е в състезание за душите. А, и това е групата на свещениците. So in, in my understanding, psychotherapy is dealing with the subjective views or beliefs of the people. В моето разбиране психотерапията се занимава с субективните вярвания на хората. And we uh, need to understand that uh, this kind of, of beliefs are a construction. И а, трябва да разберем а, добре едно нещо. Тези вярвания са една реконструкция. a con- construction of, of how we see the world. Те са реконструкция на, на, на това как, как виждаме света. Anxiety and depressions are not coming just out of nothing. А, тревожностите и депресията не, не идват просто е така, не не застигат просто е така. also psychosomatic disorders are not just happening. Психосоматичните разстройства, те също не се случват просто е така. They are result of interaction between people. Те са резултата от взаимодействието между хората. Who share some beliefs that something is useful uh, uh, or, or uh, something is destructive. Mm-hmm. които споделят определени вярвания за това какво, какво би било полезно, какво би било разрушително. Fortunately, <clears throat> many people can help themselves. За щастие, много хора могат да си помогнат сами. Just to give you an example, um, just to give you an Да, example, да дам един пример. um, um, when you feel depressed Когато се чувствате депресирани and you fall in love, и се влюбите, uh, the depression is vanished. депресията изчезва. When you feel alo- alone and lonesome, Depression comes. Когато сте сами и се чувствате самотни, депресията ви застига. But this is nothing um, natural. This is a result of, of interaction. Но това не е нещо, което се случва просто е така. Това е резултат от определено е, влизане в отношения, определено взаимодействие. Often of interaction which is already based in the childhood. А, и, а, и, и, и това взаимоотношение а, а, има своите основания в детството. I can give you an example. Мога да дам пример. Um, um, I was in, um, interviewing a, a, a mother with her nine-year-old child, and she says she's so totally hopeless, and she tried everything, but the boy doesn't want to go to school. А, така, имах при, примера е една майка на 9 годишно дете, а, която ми обясняваше как а, тя е напълно отчаяна, защото детето не иска да ходи на училище. And uh, I was exploring the situation and I said what, what, what's, what's his, what does the teacher say? Mm-hmm. Докато, изследвахме, докато изследвах ситуацията, питам а, какво казва учителите. She said, "Well, the teacher said he's the most silliest um, boy in the class." Учителя казва най-глупото момче в класа. So it was normal that he didn't want to go to school. Така че е съвсем нормално да не му се ходи на It was училище. not, not, an, not, not a deficit. Не говорим за дефицит тук. It was the right reaction, the Ah. appropriate reaction. А, а, адекватната реакция на ситуацията. uh, that what is done to the boy, you can imagine, his self-esteem was totally broken. Представете си лесно какво се случва с това момче, самочувствието му е изцяло раз, така разбито. And this experience certainly is, uh, is uh, uh, bad for the child. И uh, това преживяване а, вероятно е много трудно и зле отразяваща се на детето. So, nevertheless, um, uh, is there any hope? Така или иначе, въпросът е къде има ли, има ли надежда? Um, to this question, I, I made an investigation about 12 years ago направих изследване по този въпрос около преди 12 години. I was investigating about 400 patients. Изследването ми обхвана 400, около 400 пациента. And asked them, Те, всичките бяха в психотерапевтично лечение. И аз your emotional uh, feelings. Mm-hmm. Um, и така, въпросът ми към тях в началото беше uh, кога е най низката точка е, на, на, на емоционалното преживяване. And the deepest point was just before they decided to go into psychotherapy. И um, най-низката точка за тях се оказа момента преди да решат да влязат в психотерапия. So when they came to psychotherapy, they felt already better. С влизането в психотерапия вече се, м, м, се чувстват по-добре. because the construction of hope and the construction of the will of I want to change something in my life changed already the system, the inner system, and with that also, also the, the, the relational system. А, затова, защото конструкцията на надеждата и конструкцията на, на желанието да, да променя това, променя системата и отношенията в тази система. Uh, you know, there's a saying, uh, depressed ones you don't kiss. Um, има една поговорка и тя е никой не целува депресираните. Uh, because, and, and everyone knows it. When you are in a depressed state, you, the, the, the uh, uh, erotic energy is low. А, и всички знаем, че като сме депресирани, еротичната енергия а, не е много висока, ниска. е. And you are sending out, uh, I'm not, I'm not attractive. А, и посланието е аз не съм привлекателен. On the other hand, when you are energetic and you have uh, the, uh, the energy to, to change something or to, to, uh, in, uh, to invest in, in the future, so to say. От друга страна, като се усещате енергични и усещате в себе си силата да промените неща и да инвестирате, да го кажа, в бъдещето, then you, you change the relational system uh, towards the others а, сменяте системата на съотнасяне към другите. Uh, this has also an equivalence in policy, in politics. Uh, такива еквиваленти могат да бъдат потърсени и в политиката. Uh, the most uh, terrible and prominent example is the situation of the Second World War, before the Second World War and afterwards. Uh, сякаш uh, най-очевидния и един от най-ужасните примери е ситуацията около Първата световна война. The, а, втората. After many years of starvation and uh, humiliation of the German people after the uh, uh, loss of the First World War. След дългогодишно унижение и всъщност uh, глад uh, за, за хората в Германия след края на Първата световна война. There was a, a uh, we could say a collective uh, psychosis of hope that uh, with Adolf Hitler uh, there will be uh, there will come the paradise. А, така се, се появява колективната психоза на надеждата, а, че с Адолф Хитлер може да настъпи рай. And we all know how it ended. this kind of psychosis. Всички знаем как свършва такава психоза. And uh, the struggle for, for a, um, let's say, homeostatic political situation is also directly, directly related to, to uh, the individual emotional state. Um, uh, the struggle for homeostasis. For homeostasis, for equilibrium. Мгм. А, борбата за, за хомеостаза, за някакъв а, еквилибриум, баланс в една политическа ситуация Yes. има отражение и, и, и има и индивидуално Да. отражение. I, I presume you can, you can tell us more about this situation uh, as I can, uh, following the, the political discussions in, in Bulgaria over the last year. така като следвам а, а, дискусията за политическата ситуация в България, мисля, че вие можете да ми, да ми кажете повече за това. Where hope and despair are fighting with each other. За тази борба между надеждата и а, отчаянието. So, um, we can see that the collective experience and the individual experience are linked significantly. Мгм. Виждаме как а, колективното и индивидуалното преживяване са свързани по един значим начин. As professionals, we try to see these developments and to influence it as with the means we have. А, като професионалисти се опитваме да разбираме този е развой и да го повлияваме със средствата, с които разполагаме. Carl Gustav Jung uh, for meditation, uh, saying the soul is, is the greatest power in the world. Um, има един известен цитат от Карл Густав Юнг, um, и то е за а, душата като за най-голямата сила в света. Благодаря ви. can talk about what you seek at the moment. Можем. Можем да си говорим също за това, какво си мислите в момента. Yes. Ами, само изчакайте да ви дадат микрофон и моля да се представите. Данните за смъртните случаи от Световната здравна организация, причини за умирания, показват, че най-много самоубийства има в страните с нарушена традиционна семейна структура. Унгария, Финландия, бивша източна Германия, Дания. А най-малко самоубийства има обратно в страните с запазена традиционна структура на семейството и традиционните отношения. Гърция, Турция, Малта и Ирландия. Имате ли някакви коментар по този въпрос? Е, The data coming from the World Health Organization points out to the fact that um, the highest suicidal rates are in countries where um, the traditional family structure um, has been um, uh, dissolved, yeah, broken. Uh, like Hungary, Finland, there are others. Um, Um, and the other way around. Uh, the lowest suicidal rates um, are for countries where um, this traditional family structure was preserved, like Greece, Turkey, Malta, there are others. Do you have any comment on this? Yes. Um, this is a very difficult question to, uh, to, to answer. Много труден въпрос. Um, Задавате. Труден. um, Austria was one of the top scorers 20, year, 20 years ago. Um, преди около 20 години um, в Австрия um, um, статистиката показваше много високи стойности за самоубийства. Was first place in Europe. Едно от първите места в Европа. Competing with Finland. А, и така добре се състезаваше с Финландия, която дадахте. And, and in the meanwhile, we have reduced the suicidal rate 60%. А, успяхме да снижим с 16%. 60%. 60, с 60%. Um, so how do how can we explain? Как можем да обясним това? this is nothing, uh, I'm not doubting this uh, question about family structures. I'm just on the phenomenon that we were, we were saying 20 years ago there must be uh, done something because it's so, so uh, not only we had about 1,200 uh, suicides a year, mm -hmm. И с това не атакувам въпроса ви. Просто искам да кажа, че преди 20 години, когато мислихме какво можем да направим и когато имахме около 12 000 1200, right? Yes. Около 12 хиляди убийства на година. 1200? 1200, sorry. 1200. И 40 000 опита за so, самоубийство. So the question is why is it possible to reduce the suicide rate so much? Въпросът е, кое прави възможно такова драстично намаляване на самоубийствата? And the broken home situation in Austria is uh, significant. We have about, in Vienna, we have about 60% of, of the couples divorce. Um, така разрушената традиционна семейна структура е, много, е нещо много типично за Австрия. Um, how many couples divorced? 60% Oh, in yeah. Vienna. It In was the Vienna. average, about 50% of, of the couples divorce. В Виена са около 60%, средно около 50%. Yes. So um, a lot of broken home homes and the and the um, reduction of suicides. How does this go along? Така че как, как ги навързваме двете неща? От една страна много разрушени семейства, от друга страна обаче имаме рязко, драстично намаляне на самоубийствата. Имам обяснение, което не знам дали е правилното. Because there are many different models. Защото съществуват различни модели на разбиране. That is that um, the, the state has developed a lot of psychosocial help structures. Um, psychosocial? Help structures. Um, Обясни, е, така, моето обяснение тръгва от там, че ам, а, държавата инвестира много в ам, създаването на структури за психосоциална подкрепа. Uh, there are a lot of, of uh, psychosocial help TV shows. А, има много телевизионни предавания, които са в, а, в тази сфера отново на психосоциалната подкрепа. There are hundreds of uh, counseling centers. Има стотици консултиращи uh, центрове. Certainly 24-hour call. А, с 24 часа покритие, телефонно покритие. So, and, and a lot of activities. around, a lot of lectures and, and so on about depression, about, about uh, how we can manage our life. А, също така много други дейности, като, като примерно лекции за депресията, за това как да управляваме живота си и така нататък. And so um, um, the same, there's another theory about, about um, suicides. This is not enough sun mm-hmm. because they say in Sweden and in Finland, not enough sun, and then you have not enough, um, what is this called? These hormones, um, not endorphins, It's a special hormone which mm-hmm. triggers mm-hmm. depression. Serotonin, yes. Mm-hmm. Um, Има една друга теория, която се опитва да обясни, а, а, да, да, да, да обясни а, а, същото, същото много. А, и тя е липсата на достатъчна светлина. А, затова в Финландия липсата на достатъчно а, хормони, а, като серотонина, а, yes. води до по, повече самоубийство. But um, in Sicily you have a lot of sun А в Сицилия слънцето е много. and also a lot of suicides and И many depressed people. самоубийствата са много, има и много депресирани хора. So I don't believe in this theory. Така че аз лично не вярвам в а, тая теория. Um, we just spoke today about about um, the autumn-winter depression. Днес а, говорихме за есенно-зимната депресия. And my theory is not because the sun goes down, И а, м- м- моето обяснение е, че не, не, не защото слънцето намаля, but the normal work starts ами почва нормална работа. with all with all the microchrometer we have uh, every day, uh, starting uh, that we have to get up early, А, which is for many people quite unpleasant. For me, for instance. а, и, и с това ранното ставане, което за мен лично е много неприятно. So uh, I'm joking a little, but um, uh, there are so many models, uh, from my point of view, which try to explain the phenomena of suicide. And f- uh, what we know is that when the social, when the, the um, financial situation is very bad, often people connect with their self-esteem. But Austria was in terrific shape uh, economically, and nevertheless we had so many suicides. А, така че има различни мо- модели на разбиране, които се опитват а, да, да, да, да опишат, да обяснят феномена а, самоубийство. А, и а, а, им, има го и това, че разбира се, а, а, финансовата, финансовата криза има своето отражение върху а, нашето а, самочувствие. Но отново нямаме пряка връзка между това и а, а, високия или ниския ръст на So самоубийство. I, I could uh, have an own lecture on that. I, will- I will stop here just saying that at the moment uh, uh, first in this row of suicides is now Latvia. Можем да говорим много дълго за това. Ще спра с това, а, че Латвия в момента държи първенството And по ръст на самоубийство. <laughs> we don't know really why. И а, не Well, I have можем... no model, this is one, but Latvia does not exist in your counting. Why in Latvia? И не So можем до край да разберем защо. it's a mystery. Or a mystery. There are so many components uh, which we have not yet discovered enough. А, то, то, то остава така нещо неразкрито. Не, не твърде много елементи има, които, които не, не сме разкрили достатъчно, за да можем да разберем защо. Maybe a last story about the suicide. I have a friend in Uganda. Един последен пример, една And последна he, история. he is a psychologist and psychotherapist. Имам приятел в And Уганда. he came from a tribe uh, who was uh, in the, from the countryside. He was one of the first of his family to study at university. А, той е психотерапевт и а, идва от а, един край, където той е първи от семейството, който тръгва да учи в университет. And he told me it was impossible to do suicide um, just some decades ago. Because um, when you do suicide, you are moving yourself out of your of your tribe, out of your uh, uh, origins. Yes. Um, и а, той ми казва, само до преди няколко десетки години беше невъзможно да се самоубиеш, защото а, а, през самоубийството сякаш се откъсваш от а, корените си, от а, племето да. And but in the modern times, when the young boys and girls go to university, the expectations of the of the uh, a tribe of the family is very high. А, но, но когато младите хора а, тръгват да учат в университета, изведнъж очакванията на, на племето, на, на така общността, от която идват, са много високи. They should at least come back as a, as a doctor or as a minister. Yeah. <laughs> Те трябва да се върнат обратно, изучени, и така да са поне доктори или министри. And many of them just break и, а, under these burdens. И много от тях не, не издържат на този товар. I mean, this uh, supports your theory about the broken family, by the way. Това го казвам а, и то е, между другото, в подкрепа на вашата идея за балканското семейство, за традиционната семейна структура. Аз видях госпожата първи, след е това хора с емоционално страдание. I was impressed with the data that you gave, the 38% of people suffering emotionally. Yes. И колегите я тълкуват като много висока цифра. And um, I am professional colleagues, it has a very high rate. Аз си мисля, че тя е твърде ниска цифра. I think it's too low. При положение, че в училище няма обучение за емоционална грамотност. И, никъде няма пунктове за първа емоционална помощ. Не сте ли съгласен с мен? Mm -hmm. Don't you agree with me? I, I agree, yes, totally. Напълно съм съгласен. Тогава, вместо толкова помагащи професии да подпомагат а, справяне с страданието, повече обучители да има? Then I would say that instead of uh, having so many helping professions trying to relieve suffering, we better have more teachers better teachers. И по-добри учители. Yes. Стайка Соня ще казвам, доцент съм по социология на спорта. Какво мислите за логотерапията на Виктор Франкел? What do you think about the local therapy, Viktor Frankl? Yes, Viktor Frankl has, I knew him personally. Uh, he has written one book I can recommend to, to you. Познавах го лично. И той е написал една книга, която ми се иска да ви препоръчам. That is a, uh, one of the most important psychotherapy books from my understanding. Една от най-важните психотерапевтични книги, поне според моето разбиране. Um, how do you translate, Charlie? Trotzdem Ja zum Leben sagen. Nevertheless, say yes to life. Yes. Never, nevertheless, say yes to life. Каквото и да става, кажи да на, казвай да на живота. He, he was in, in, in the concentration camp А, той е бил в концентрационен and лагер survived the concentration camp и оцелява от него, and afterwards wrote a book about it. след което пише книга за... So when you feel bad and hopeless, read this book, you, feel, you will feel better. <laughs> А, Because he encourages um, uh, the human being to see that what you think is not bearable differently. И а, когато нямате никаква надежда, е добре да, да, Да четете тая книга, а, защото а, той, той насърчава а, а, той, тя, тя насърчава много в ситуации, в които считате за непоносими, а, да се опитате да ги погледнете по друг начин. So he had formulated also another expression, uh, which I think even you cannot translate. Uh, die Trotzmacht des Geistes. How, how would you say? Was ist Trotz? He, he speaks about the, the what, what? Translated the So it's uh, the power and resilience of, uh, of the spirit uh, to uh, to work against that what you think uh, uh, could uh, destroy you. Mm-hmm. Има един друг цитат. Силата и упорството на духа ли беше една да на български. Um, sorry, The, the last Now that sentence. it, uh, so this this this power uh, is part of our per- uh, personality in everyone, and and uh, we have to use it. And logotherapy can help you to to uh, to, to stick to that. И тази сила на духа е, е у всеки от нас. И ние, и ние трябва да я използваме. И логотерапията ти, ти помага да стоиш в това. уважаеми професор Пълна Димитров, дружество на психолозите. А, понеже говорим за емоционално страдание, някак си излиза, че то е лечимо. Ами, а пък аз си припомням, като стана дума за Франка, си припомням Роу, Мей, Яо и екзистенциалната е, е. анализа. И там е много ясно, че изправени пред даденостите на живота, смъртта, смисъла, свободата, отговорността. Хората страдат, изправени са пред нещо, което не е невротично, страдание, емоционално, нали? защото откриват себе си, живота си, смисъл, търсят го. Когато се правят тези изследвания, за които вие говорихте, каква е диференциалната, критериалната система, не само, че хората взимат лекарства, те могат да ги взимат и поради други причини. За да разберем колко това страдание е всъщност полезно. Е всъщност последното нещо. Полезно, в екзистенциално естествено. Um, I had the impression that we talk about it as if it's treatable. If we go back to um, um, Royal May and yes. Yellow. Um, we will see though that um, um emotional suffering um, helps us uh, face the limitations of life, the facts of life, like um, and and come to grips with issues like uh, death, freedom, responsibility. And in these cases, uh, it's not an illness. An emotional suffering is not an illness, it's just part living. Yes. Um, so my question is about the set of criteria that was used during um, the um, the research that you spoke about. Yes. Because um, prescriptions, um, yeah, um, following the prescriptions and trying to come up with a lump sum with a yes. figure, that's fine. But then, who is using them for what? Yes. Mm. Yes. Uh, um, thank you very much. Two things to say. Um, the one is um, the, uh, these investigations are not the answer. These investigations just, uh, for instance, um, we, um, I was criticizing the Austrian investigation saying, well, this, this just shows how, how, how doctors prescribe, not why, why, so to say, not the background, and we even don't know how much uh, of the pills are taken by the patient. That is a totally open question. It's just a hint, it's just a sh- uh, to, to, show that there is a big problem. This I, I wanted, uh, the methodological uh, aspect, the same with Wittgen's study with the 38%. It, uh, they um, made a survey with questionnaires, etc. You know all the problem of questionnaires. It's uh, uh the methodology. Uh, uh, but nevertheless, these are the first findings. And this is, uh, this is a start where we not only have clinical observation that uh, many people are affected, but that it is epidemic. This is the first point. Две неща. Благодаря ви за въпроса. Много хубав въпрос. Две неща искам да кажа. първото нещо, което искам да кажа, тези изследвания не ни дават отговорите. Аз самия имах така отправена критика към изследването, което беше правено в Австрия. За това, защото то не дава никаква представа за по-общата ситуация около изписването на тези лекарства. Да не говорим, че не дава представа и за това дали някой после ги взима тези лекарства, след като бъдат изписани. Същото нещо е и спрямо другото изследване. А, знаете как е с... Когато се правят такива изследвания, разработването на въпросниците и прочие, има много а, е, има много неща да бъдат изчиствани по методологията. А, така или иначе, обаче, тези изследвания а, изнасят а, данни, а, които вече а, стоят на страна от чисто клиничното наблюдение и ни дават представа за това, че говорим за една епидемия. And the second point I agree also, not everything what is a emotional problem is, is a uh, so to say, the rank of a sickness. Just think uh, that someone dies, and, and the, the one who remains normally is sad. Sadness is a, a normal feeling after someone you liked or you loved is dying. But when you uh, uh, when you are not able to find back to normal life after let's say, one, two years, then it is a sickness. Then it has nothing more to do with, with, uh, with uh, the, the one you, you lost, but that, uh, then it is a problem of yourself, so to say. Mm-hmm. И, и съм съгласен, че не винаги емоционалният проблем означава болесно състояние. А, може да бъде адекватен отговор на конкретно на някакви житейски обстоятелства. Когато почине близък човек, адекватното е да, да по него. А, когато а, ви отнема повече от година или две да се възвърнете към някаква, някакъв, да възвърнете нормалността в живота си. Обаче вече говорим за нещо, което е ваш проблем. And um, quoting Sigmund Freud, mm-hmm. I'm sorry, it's English. No. Ah, okay. Quoting Sigmund Freud. I quote Sigmund Freud. Така, аз искам да цитирам сега Зигмунд Фройд. Um, um, he, he said, um, um, psychoanalysis cannot for free you totally. Um, психоанализата не може, не може така да те освободи изцяло. It transforms neurotic life misery into normal life misery. Тя просто трансформира невротичното, невротичното чувство за За неща, така, за нещастие, за, за несправяне в нормално. Аз искам да в България тази година имаше една ужасяваща епидемия от, аз го нарекох, публични самоубийства. А, това беше през зимата, имаше, сега много изброя, 6-7 публични самоубийства, извършени по един а, ужасяващ начин, нали, самоизгаряне и така нататък. Uh -huh. uh, Yes. Което не е типично за България, не е типично за тъкашната култура, този начин на символист. А, това беше съпроводено с една огромна атмосфера на враждебност между различни социални групи, политически групи и така нататък. която продължава и сега. А, каква е връзката? А, каква връзка? Аз мисля, че има тясна връзка между враждебността в обществото и агресията и депресивността и, депресив, и, само, и самоубийство, и така нататък. Но ако малко повече да кажете, ако имате такива впечатления. И още един въпрос имам, и то е как да стигне Идеята, която аз така дочух, че обществото има нужда от групова анализа и не само пациентите, но и всички тези, които са свързани с тях, всички тези групи, помагащи, учителски и така нататък. Но как, тъй като в България има твърде много политици, които също така имат крещящ проблем, но как да стигне до тях тази идея, за да могат те да промотират една по-масивна такава профилактична мрежа, социално подпомагаща мрежа, срещу която да се справя с тези проблеми. hostility uh, among social groups is closely linked with um, experiences like um, in individual aggression or um, suicidal feelings. Um, and um, I would like you to comment on this. How yes. do you think these are directly linked? And I have a second mm-hmm. question. Mm -hmm. um, as um, I understood, um, I, I, think um, you have done um, this message that group analysis can be used to address um, these issues, alleviating emotional suffering, not only of the people who suffer, yes. but also assisting the helping professions that are trying yes. to alleviate this suffering. And, um, I, I think that um, political leaders in Bulgaria are in dire need of um, psychoanalysis as yes, well. to open up this space and make them understand that yes. reparative action is yes. needed and that social networks supporting yes. Um, should be mobilized. Yes. Um, I think we need to come to an end, right? uh, slowly, but uh, maybe three questions. Yeah. And uh, but to your question, uh, David, um, the first one, I think uh, you know much better than than I do about these psychosocial circumstances. But what we can observe is that there is also sometimes a fashion. It is fashionable to repeat what what uh, some others do. For instance, in, in Austria, we had about 25 years ago, we had a lot of suicides in jumping um, uh, in front of the subway. Мгм. Аз, аз мисля, че ти, ти познаваш а, по, по-добре тези, тези психосоциални явления от мен на първия въпрос. Но се струва ми се обаче, че е, има, има и нещо, за което трябва да си дадем а, сметка и това е така една мода. А, преди години в Австрия а, някак си изведнъж стана много модерно да се самоубиваш, а, като скачаш пред влака в метрото. And uh, the newspapers were showing pictures and, and uh, describing it very mm-hmm. dramatically. mm-hmm. uh, so, uh, wide, dramatically. И uh, то много влезе във вестниците, сами много драматични описания, uh, um, снимки и така. And it was stopped when one of our colleagues asked, uh, uh, asked the, the, the journalists um, not to write about these cases. И това се прекрати в момента, в който наш колега отправи а, така молба към журналистите да не отразяват подобни събития. And now it is, so to say, so to say in a normal range, И така върнахме се към някаква нормалност. For, for, for young people who are in a, in a melancholic state. Но, но, но това може да бъде превърнато в нещо така мамещо, атрактивно за млади хора в някакво меланхолично преживяване. There was another fashion a few years ago of uh, kids who who um, fix a date to jump down from, a- from, from a rocket. Рокет? Uh, rock, uh, rock Аха. from a rock. Ам, Има, имаше и друга една такава мода. а, Деца, които си, упред, си нарочват едни дати и на тия дати да ходят да скачат от скали. So this was the one, and the second I forgot. the second question. You remember? The second, yeah, I do remember. The second was how to empower this. Um, ah, uh, yes, yes. Um, the healing factors of group analysis are very well described by Erwin Yalom. Mm-hmm. Um, and uh, there are um, some elements which only groups can provide in this in- uh, intensity. The one is um, that you see uh, that others also have problems. And, and, and you can judge how heavy is my problem, towards the other. I give you an example which was very impressive for me too. Uh, I had a group of old people, mm-hmm. they were about 70, mm-hmm. and um, the one was um, had a daughter with 30 years. She got a um, uh, cardiac attack, aneurysma. Aneurysma. Yes, and um, became a hopeless case of uh, to pamper mm-hmm. her on, on the stage of a three, four year old child. This was the one case. On the, of, of a three, four year old child. She, she, she Okay. Okay, yeah. And the other, the other mother, she had a son who died with 42 years of uh, skin cancer. Mm -hmm. Mm -hmm. And they were discussing what is worse, who, who suffers more. And I make a small experiment. Oh. Can you translate? Yes. And then I make the <laughs> experiment. Okay, okay. Um, I also um, на, на втория въпрос. А, значи, а, лечебната сила на, на груповата анализа, а, мисля, че е много добре описана от а, Яво. А, и, а, и един от факторите, а, от целебните фактори, а, е това да видиш, че а, не, не, не само ти страдаш, а, че страдат а, и други. И, и, и, и други имат подобни страдания. И а, да се опиташ а, малко да, да уразмериш твоето страдание спрямо тяхното. Ще дам един пример. А, имах една група, в която работих с възрастни хора на около 70 години. А, една от жените а, имаше дъщеря, която страдаше от а, аневризъм а, и така нещата се, се влушиха до там, че а, тя беше напълно безпомощна и а, трябваше много сериозно обгрижване, беше докарана така до състояние на едно малко дете. А, другата имаше син, който е починал на 42 години от рак на кожата. А, и, имаше и една дискусия около това, а, кое от двете неща е по, тежкото по-трудно. Кой страда повече? So and now, and they agreed, the two ladies agreed, who who has it better and who has it worse. И двете постигнаха споразумение. Now I ask you, who's, who think the one with the dead son is in a better position? Сега искам вас да питам. Кой, кой мисли, че ам, тази с а, починалия син е в по-добра позиция? And the second question is, uh, who think the lady with the totally handicapped daughter is in a better position? И, и втория въпрос, разбира се, кои пък мислят, че е, жената с а, а, дъщерята, която трябва да бъде непрекъснато обгрижвана и в по-добра позиция. So, who, who think that the, the mother with a dead child is, uh, child, he was 42, is in a better position? А, значи, първо за жената с починалия син. Raise your hand. Които мислите, че е в по-добра позиция. And who think the lady with the totally handicapped child is in a better position. What, who, who thinks is this Сега тези, които мислят, че жената с дъщерята, която трябва непрекъснато да обгрижва, е в по-добра позиция. And what is with the others? А останалите какво мислите? Еднакви са. What? Еднакво зле са. No, not yes. Okay. And who thinks they are equal? И, кои, кои мислят, че е равностойно това като страдание? So, the result was fascinating. Um, both ladies had the same understanding that the lady with the handicapped child is in a better position because still the child lives. And the other is in a bad, pos- more bad position because the child is dead. No, no hope. Резултата беше изумителен и двете се съгласиха, че в по-тежка позиция е жената, чието син е починал. в по-добрата позиция е жената, която продължава да обгрижва дъщеря си, защото в другата няма надежда. But for me as a group therapist, this was not, the result was not interesting. The process was interesting. That they, that they uh, tried to, to, to um, have a strategy to work with these problems. А, за мен като групов терапевт резултата не беше чак толкова а, интересен. По-интересен беше процеса, през който те минаха и стратегията, която си избраха, за да могат да, да работят около този проблем. So this is the first, I think, uh, fantastic healing factor to see what are the problems of the other and to be able to judge I am worse, I am better, Yeah. Мисля, че, е, че е, това, е една от, това е един от големите лечебни потенциали. А, възможността да, да, да опиташ да разбереш страданието на други и да разбереш как, как как се ориентира твоето страдание спрямо него. Аз, кое е по-малко, кое е по, по-голямо. Yeah. And the second aspect is the sharing, the sharing of common, common misery. И а, втория много важен фактор е споделянето така на, на обща радост и усещане за мисли. Нещастие. Нещастие, да. And uh, because and, and when you are able, and this is not easy, you need a lot of, of trust in the group that you can speak about your misery. But when you have others who, who listen and don't judge and, and carry you, that is a fantastic experience. И, и, и това не е лесно, защото е, защото е важно а, да, да имаш доверие в групата. А, но тогава, когато а, имаш около себе си хора, които а, те слушат, без да те съдят и могат да те, да те поемат в а, а, това, което преживяваш, това е фантастично усещане. And maybe a third aspect of healing factors of the group is um, that you learn how people deal with other problems, uh, how other people deal with their problems. И, и може би друг важен фактор е, е, е разбирането за това как другите се справят с проблемите So, and there are many other factors, but I think these three are the main, which are unique in, in the whole psychotherapy field. А, и има и други фактори, но мисля, че тези три са, са уникални за, за психотерапията. And maybe a last point, uh, new lecture, <laughs> is that um, um, uh, in individual psychotherapy you just have one therapist. In the group you have maybe 10 therapists, and maybe there's someone in the group which understands you better than a therapist. <laughs> And that is also very, very useful. А, и, и, и едно последно нещо, защото то вече върви към нова лекция, обаче в индивидуалната терапия имате един терапевт, В груповата терапия имате 10 и имате човек, който може и да ви разбира по-добре от самия терапевт. И това е много полезно. Обаче, значи, беше друг. I could, this is third question. Yes. Um, Well, there are many famous politicians uh, in, his, in, in uh, the close history who have psychotherapy experience. This is uh, Mitterrand, this is Willy Brandt, this is um, uh, Mrs. Koch, she was uh, head of, of, of state in, in, in Switzerland. I, I know her personally, she uh, she was in psychoanalytic treatment and afterwards in supervision, and she uh, spoke openly and frankly about this experience. Um, uh, Willy Brandt has uh, uh had a therapist called Horst Eberhard Richter, who was a very impressive person. I knew him also. He died last year. And Mitterrand also had had psychoanalytic treatment. So uh, there are many, many, um, uh, in Austria we have a prominent politician, she was in, in treatment in our institution 30 years ago. It's quite funny to see her performing now. Uh, she does it well, she's uh, the leader of the Green Party. So, uh, but, but, but and, no, no, there are more. There are many more. I had also some in treatment it is also it is a question of opportunities when uh, a politician decides to, uh, um, the, to to look for treatment. But many look, and then they cover it, calling it coaching or or some personal uh, uh, consultation. Um, and in the future there will be more, mm -hmm. I'm sure. Близката ами, история познава, а, познава доста случаи на политици, които са, са минали през терапия. А, Митеран е един от тях, Вили Брант е друг, а, Мисис Кох е трети. Държавен глава на Швейцария. Е? Държавен глава на Швейцария. Точно така. А, и а, тя а, беше и един от хората, които много открито говореше за своята терапия аз я познавам лично. познавам и терапевта на Вили Бранд, който беше изумителен терапевт и който почина на миналата година. има една доста известна, доста известен политик, жена в Австрия, която е била, била в лечение, включително и в болница. И сега малко като я виждам, тя е доста успешна, тя е в Зелената партия а, като я виждам така и се сещам за това и ми е много интересно. И мисля, че а, е въпрос на отключване на възможности терапията за, за политиците. И а, мисля, че има и начини по които да бъде а, това представено като а, някакво м, консултиране, съветване и, и така нататък. And um, um, from the strategic point of view, certainly press conferences are good. And, and, and certainly uh, the approach of those who are responsible for the health system. Uh, there in all parties, there are people who are responsible for the health area to approach them and tell them these stories. Mm -hmm. That is necessary when you are not participating in the political process, you should not be uh, surprised when nothing happens. Yeah, this is <laughs> uh, uh, very important to understand that that um, the uh, uh non-engagement, which is necessary in a psychotherapeutic situation, mm -hmm. is just the wrong the wrong signal when you are in the political sphere in the political sphere you must stand up and, and uh, shout mm-hmm. and shout as loud as possible that they hear you. Mm-hmm. That is necessary. And, but not everyone, most psychotherapists are a little introverted and, and not, not ready to, to, to, to fight f- for, those, for that what they see. Mm-hmm. But this is necessary. I always say it's difficult uh, with psychotherapy because our patients don't have uh, a pain in the teeth. They have pain in the soul. And this is a very silent uh, pain and not a loud pain. When people come and say, "I my teeth, I cannot, and there is no dentist, the politics would react immediately. But this silent pain in the soul, this is uh, something which is um, uh, you need a long time to discover. Nevertheless, it's here, and therefore I'm uh, telling about the figures. Сега, от стратегическа гледна точка ми се струва, че да, това, което може да помогне, са през пресконференции, така говорене за това. Това, което може да помогне е да се опиташ да стигнеш до до хората във властта, от които зависи това и да, и да се обяснява това, което се вижда, защото а, а, за разлика от а, психотерапията, където не, не, не е ангажирането е, е ценно и, и през това се работи, а, в политическата сфера трябва да, да, да можеш да се заявиш и да крещиш и да крещиш толкова силно, че да те чуят. И, а, и има, има сериозен проблем а, около това. А, за това, е защото а, говорим не за, а, за болка, такава крещяща болка, като зъбната болка, която я усещаш веднага. А, говорим за, за боледуване на душата, което се усеща бавно. Здравейте! Тук виждам, че има много ваши колеги, психотерапевти, психиатри, психолози. Значи аз съм от друга сфера, така скажем, духа съм работила, но все пак ми е любопитно да чуя вашето мнение. Тук на Балканите не е много така понятно и не е много разпространено едно понятие, наречено емпатия. И а, бих искала чуя, понеже говорите за групова терапия, за психотерапия, казвате, че понякога самите хора от групата могат да бъдат по-добри, нали, по, да окажат по-добра помощ на пациента, отколкото самия психотерапевт. Бихте ли споделили а, просто опита, така да кажа, на е, държавите от по-западната част на Европа в това отношение, ако има такъв, или просто извинявайте, ако не, не ме разбирате, какво искам да попитам. Мога да там въпроси или не? Можете ли да си кажете и да? А да, казвам се Дора Бекил, бивш учител немски език. Um, е, I, е, I can see that there are um, lots of colleagues, around uh, psychologists, psychotherapists, So Um, I would like to say that I don't belong to this sphere. I, I belong to a different uh, sphere, um, spirit, if you can mm-hmm. say so, and a teacher. And um, I would like to say that um, as far as um, I understand it, um, you, you, because you talk about the power of the group where somebody else, not necessarily the therapist, um, I would like to say that here on the Balkans, um, this um, understanding about empathy uh, is, um, uh, some, is not that much um, popular. And, mm uh, I would like to ask you, as coming from a different country, um, sharing additional examples. Um, yeah, I would like to apologize if um, my question makes no sense to you. Um, no, it makes sense. Um, empathy is a, is a central a central topic for emotional health. With, uh, without empathy, we know from the from from from the from the baby on from the baby stage on. When, we, when the mother has not enough empathy for the baby, the baby starves. Not only also physically, but also emotionally. And, and this is a row of, of uh, going up to the old ones who often are just uh, put into asylums without any, any um, uh, um, understanding of their different uh, situation of their difficult situation, especially when they are when they are suffering of dementia. They are often alone, totally alone, and this loneliness is uh, really hard for the people. And on the other side, empathy is central for all of us. And how to develop is not easy. Some ha have luck and they get a lot empathy from the parents and from the family. Others are starving. And, and anyhow, in psychotherapy training, this is an important point of, of training. Uh, as a patient, you have to do a, a teaching therapy. You are experiencing that someone else uh, understands you, maybe better than you understand yourself. This is fantastic. And this kind of empathy is very important. You are, when you say you are a teacher, uh, empathy for those who, who are in school, your children, is necessary. Otherwise, especially for those who need it, who starve. Not saying you are the most silliest boy, but uh, maybe you want to express something which we don't know in the classroom, for instance. So bringing him into the class with, with uh, empathic feelings is central, no, no doubt. Аз, за мен въпросът ви е много смислен. Аз мисля, че емпатията е, е много съществена за емоционалното здраве. А, като тръгнем от малкото бебе, което ако не получава емпатия а, от майката, а, гладува физически и емоционално, а, и стигнем до възрастните хора, които ги изолират в някакви домове и институции, без всякакво разбиране за това, което преживяват, особено когато говорим за страдания като деменция, например. А, как се развива тази емпатия? А, а, терапевтичното обучение в група е, е, е едно а, преживяване, което, което е което е незаменимо да, да, да усетиш разбиране от другия, е, е нещо много важно. Вие споменахте, че сте учител, а, да, да, да, да проявяваш разбиране към учениците си, особено към тези, които гладуват, емоционално гладуват, е нещо много важно. И а, а, Едно е, едно е да кажеш най-глупавия ученик в класа, а, друго е да опиташ да го върнеш обратно в класа и да го по, да, да е малко така като човек, който има да каже нещо, което този клас а, иска да види и не знае много добре. Всъщност, тя сетне само да... Простете, бих искала да ви кажа, да попитам. Помолиме моя приятелка, а, която има заболяване преди 15 години е започнало, а, така страшна това стълб, частична парализа на крайниците. Тя постоянно си прави компания с емоционалното страдание. Така че тя няма как да изразходва тази енергия, нали, когато емоциите вземат връх а, няма как тя не е активна. А, асистенти й помагат. Тя ме помоли да дойде, което значи, че тя много се вълнува от тези теми и наистина, защото е тясно тази кожа да се побере. А в България грижата, ние имаме много дефицити на грижа към нас, като човеци. И просто защото объркаме логиката на, на цялото функциониране на държавата ни, за съжаление. Няма логика в нищо. И, и всъщност, какво да ви кажа, ние трябва по някакъв начин да спасяваме сами. Държавата никъде не ни помага. Това има социални служби, има не знам какво, това са разпокъсани неща, но една грижа постоянна, която да се усеща, ние нямаме. Просто исках да попитам също и за тази моя близка, макар че много хора страдат от това, което и тя страда, но явно тя е по-сложна. Така, много е трудно да се справи и когато тези неща, но да не отнемам време, защото много продължи. Въпросът, е, разбирам, е, може би, доколко психотерапията би могла да бъде в помощ при такава ситуация? Ами, аз мисля, че ако държавата си беше на място, тя щеше да намери грижа, но тя не я намира, знаете ли, тя е преровила всичко, интернет, служби, и между чиновници, и между всякакви такива социални недомислия и, и тя не е намерила начин да освен, че има асистенти, даже е трудно да намира и асистенти, така, но и някаква по-сложна грижа. Нали? Каквато ние всички имаме нужда. В България, между другото, процента на заболяванията е толкова голям. Ние, аз съм сигурна, че в тази зала има хора, които страдаме от депресия, от тревожност и от поли не. Просто сме подложени на някакъв стрес от тая липса на логика просто в нещата, липса на грижа. Тия неща толкова са много. Изпуснато е всичко изпуснато. She has this um, assistant who was assigned to help her, but um, for the most part, I, I don't think we have the structures and resources. Thank you for sharing your experience with us. Благодаря ви много, че споделихте опита си с нас. Последен въпрос. Много крак Русица чернокожа в Елояка. Искам да попитам тези проценти, които професор ни запознаем, безспорно са добри ориентири. Но какво правим с а, тази а, непроявена, латентна, прикрита зона, която според мен не е малка, където са хора, които не признават дори пред себе си а, Проблема, че имат а, такъв със своите чувства или пред другите. Който отиде за лекарство, който влезе за психотерапия, е добре. Но има голям процент хора, които не смеят да признаят дори пред себе си, че имат такъв проблем. Благодаря. directions, some, would like to ask what to do with uh, uh, the sphere includes hidden of people who have problems but would never um, go for a Yes. Uh, yes, it's a, especially a problem when you have a family member who really needs uh, support and says, no, I'm, I'm okay, it's your problem, it's not mine. Um, it is, uh, as a family member, you are more or less, uh, um, you cannot do a lot. But uh, sometimes um, um, outsiders can help. My wife, for instance, says, often when I come with something new, she says, I told you several times already, and you did not believe in me. Now comes a stranger and, and, and tells you, now you believe. <laughs> You see, that is a dilemma everyone has. Това м, може да е да, не, действително сериозен а, проблем, особено за близките на такива хора. А, а, за семейството на такъв човек, който казва, аз нямам проблем, вие имате и така. А, обаче, като близки, те не могат и да направят кой знае колко много. И това е една от ситуациите, в които един непознат сякаш би могъл да помогне повече. А, много често, като се а, прибера с а, поредната <laughs> брилянтна идея и я споделя с жена ми, тя ми казва, аз ти казах, а на мене никога не ми вярваш, вярваш на непознати, които идват и ти казват и така. Thank you very much. Thank you very much.